Na die dood van Moses, die groot dienaar van die Jere, het die Jere met Joshua kom praat. Hy was die sien van Nen. Joshua was vroeger ook Moses assistent. Die Jere het vir hom gesê, nou dat my dienaar Moses dood is, moet jij Israël dier die Jordaan na die land toe lei wat ik zelf aan hulle gaan gee. Ek maak aan jou diezelfde belofte wat ik vroeger aan Moses gemaakt het, elke plek waar die jylle trek, zal ik aan jylle gee. Die grenzen van jullie land zal strek van die woestijn in die zijde tot bij die Libanonbergen in die noorden, en van die Efraatrivier in die oosten door die gebied van die Etite tot bij die Middellandse Sedert in die weste. Jou hele leven lang zal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal by jou wees soos ek by Mooses was. Ek sal jou nooit in die steek laat of jou alleen los nie. Wees sterk, vertrouw my blindelings. Jij is die leier wat hier die volk die land moet en lei wat ik met de plechtige belofte aan alle voorouders beloof het. Wees sterk, vertrouw mij met alles in jou. Maak zeker dat je al die wetten nakom wat Moeses voor jou gegee het. Gehoorzaam zelfs die heel kleinste voorschriften, dan zal jij succesvol wees in alles wat jou ook al aanpak. Je moet hier die wetboek van vroeg tot laat lees. Denk dag en nacht door na en maak zeker dat jij alles doen wat daarin geschreven staat dan zal het met jou goed gaan, dan zal hij succes behalen. Onthou, dit is ek self wat jou hele opdracht gee, wees sterk en vertrouw mij met alles in jou. Moet niet voor iets of iemand skrik of bang wees nie, want ik, die Heere jou God, is bij jou waar jy ook al gaan. Joshua sê toe vir die ambtenare van die volk, gaan dier die kank en sê vir die mense, kryf vir julle padkos recht, Van oor drie dae trekken ons dier die Jordaan om die land in besit te neem wat die Heere jylle God vir jylle gee. Toe roep Joshua die stamme van Ruben en gaat in die halve stam van Manasse bij mekaar. Hij sê vir hulle, 13 tot 14, jylle onthou moos dat die Heere se dienaar, Mooses, vir jylle gesê het, die Heere jylle God zal hier die stuk grond aan die ooste kant van die Jordaan vir jylle gee as jylle nieuwe woonplek. Laat jylle vrouwen, kinders en vee dan so lang hier bly terwyl jylle met jylle wapens voor die reis van die stammen uittrek om hulle te helpen om die land in te nemen. Nadat die Heere vir jylle volksgenote ook een rustplek gegeef het soos vir jylle, en nadat jylle hulle gehelp het om die land wat die Heere jylle God vir hulle gee, in te neem, kan jylle weer hierheen terugkom. Dan kan jylle hier aan die ooste kant van die Jordaan kom bly. Dit is die gebied wat Mooses, die Heerese dienaar, vroeger aan jylle gegee het. Hulle het Joosja geantwoord, ons zal alles doen wat jy sê en ons zal gaan waarin jy ons stuur. Ons zal naar jou luister soos ons na Mooses geluister het. Mag die Heere jou God bij jou wees soos hy bij Mooses was. Enigeen wat niet doen wat jy sê nie, moet doodgemaak word. Wees jy maar net sterk en vastberaden.